նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի 8-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը։ Ասկերանում բացվել է Արցախգազ փակ բարնետիրական ընկերության արտադրաշահգործման տեղամասի նոր շենք։ Հաջորդ տարի Թալիշում կավարտվեն բոլոր ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները։ Ադրբեջանը խաղում է գերիների ճակատագրերի հետ, իսկ միջազգային հանրությունը լռում է։ Այժմ այս եմ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ասկերանում տեղի ունեցել Արցախգազ Փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրաշահագործման տեղամասի շենքի բացման արարողություն։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Սեյրան Միքայելյանի խոսքով Նորաբաց շենքն Ասկերանի ամենահին շենքերից է, որը մինչ վերակառուցելն անմխիթար վիճակում էր։ Մեր ընկերության ֆինանսավորմամբ Ասկերան քաղաքում արդեն ունենք նոր ու հարմարավետ Արցախգազ Փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրաշահագործման տեղամասի շենք։ Վերակառուցման ընթացքում լրիվությամբ պահպանել ենք շենքի ճարտարապետական տեսքը։ Անելիքներ դեռ շատ ունենք, ինչպես Ասկերանում, այնպես էլ Մարտունիում, Հադրութում եւ Մարտակերտում։ Ասկերանի Արցախ գազ փակbaşıնի տիրական ընկերության արտադրաշագործման տեղամասն ունի շուրջ 3000 բաժանորդ, որոնց սպասարկում է 36 աշխատող։ Կոլեկտիվի աշխատակիցները բարբերաբար մասնակցում են վերապատրաստման դասընթացների, մասնավորապես ասել է Սեյրան Միքայելյանը։ 2019 թվականին Թալիշում ավարտվելու են բոլոր ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նրա խոսքով երկու փուլով ավարտման փուլում են բնակելի տների վերանորոգման աշխատանքները։ Եվս 8 նոր բնակելի տան շինարարություն է սկսվել։ Այսպիսով Թալիշում կունենանք դպրոց, մանկապարտեզ, համանքային կենտրոն, հանդիսությունների դահլիճ, հասարակական նշանակության շենք, նշել է Կարեն Շահրամանյանը։ Արդյոք մենք պետք է պատրաստվենք երկարատև խաղացան այն ժամանակ, երբ հակառակորդ երկիրն անթակույց պատերազմի է պատրաստում։ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախաձեռնած քննարկումը, որ տեղի ունեցավ 3, ծավալվեց հիմնականում այս հարցի շուրջ։ Միջոցառմանը հրավիրված էին ազգային ժողովի падգամավորներ, մի շարք ուսակցությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության անդամներ։ Մանրամասները Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Քննարկման առիթը խաղաղության տեսլական թեմայով իրականացված հետազոտության վերլուծությունն էր։ Ուսումնասիրությունը տեղի ունեցել բրիտանական միջազգային տագնապ կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ։ Նախագծին մասնակցում էին հետազոտողներ ու փորձագետներ Արցախից, Հայաստանից եւ Ադրբեջանից։ Արցախը ներկայացնում էին երկու փորձագետ եւ երեք հետազոտող։ Ալվարդ Սարգսյանը մասնակցել է նախագծին որպես հետազոտող։ Միջոցառմանը նա ներկայացրեց իր դիտարկումներն ու խոսեց ծրագրի հետապնդած գլխավոր նպատակի մասին։ Այս հետազոտության նպատակն է թույլ տալ հնարավորություն ընձեռնել հասարակ ժողովրդին մարդկանց խոսել խաղաղության մասին եւ ներկայացնել իրենց խաղաղության տեսլականը։ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեգամ Բաղդասարյանը նախագծին մասնակցել է որպես փորձագետ։ Նա մի շարք դիտարկումներ արեց ուսումնասիրությանի հայտ վերած երևույթների մասին, ինչպես ասենք, որոշակի կարծրատիպերի կոտրվելը։ Գեգամ Բաղդասարյանը պատմեց, որ նախորդին այս թեմայով քննարկումներ կազմակերպվել նաեւ Գորիսում, որտեղ նա մտածելակերպի փոփոխության հետեւյալ դիտարկում քննարկումն արեց։ Մի հետաքրքիր նյուանս եմ նկատել, եթե մենք առաջներում ասում ենք ուժեղ բանակ, որ սա է մեր գլխավոր երաշխիքը մեր անվտանգության եւ այլն, գոյուսում շատ հետաքրքիր դիտարկում եղավ, ուժեղ բանակի մասին խոսվեց, բայց ավելի շատ խոսեց ուժեղ պետության մասին։ Ուժեղ քաղաքակիրթ ժողովրդավարական պետության մասին, որ նման պետությունը կարող է եւ ուժեղ բանակ ունենալ եւ ունենալ անվտանգության համապարփակ համակարգ։ Պետք է նկատել, որ Ստեփանակերտում էլ դեմ չեն Գորիսում հնչած գաղափարին։ Ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Մելքումյանի խոսքով ուժեղ պետությունը եւ ուժեղ բանակը ոչ միայն իրար չեն հակասում, այլև պայմանավորված են մեկը մյուսով։ Ապրելով այս տարածաշրջանում մենք միշտ պետք է մտածենք ունենալ հզոր բանակ։ Դա չի քննարկվում Մենք պետք է միշտ ունենանք հզոր բանակ եւ հզոր պետություն, հզոր տնտեսություն, հզոր բանակ պահելու համար չեմ ուզում ինչ-որ բան անեմ, բայց լոկ խոսքերով չի։ Այս երկուսը պետք է հավասար պահվի եւ միշտ զարգանա։ Գեգամ Բաղդասարյանն առաջարկեց դիսկուրսը շարունակել հետևյալ հարցադրմամբ. արդյոք չկան անվտանգության այլ բաղադրիչներ, ինչպես ասենք զարգացած տնտեսությունը, ժողովրդավարությունը եւ այլն, թե միայն ուժեղ բանակն է մեր փրկությունը։ Դավիթ Մելքումյանի դիտարկմամբ Մենք այսօր խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց եթե ուշադրություն դարձնենք օրեցօր Ադրբեջանը զարգացնում է իր սպառազինության, այսպես ֆոնդը, չգիտեմ։ Այսինքն ինչի մասին է սա խոսում։ Խոսքը դրա մասին է, որ կարող ասի, հա, լավ, դուք ժողովրդավարություն զարգացրեք։ Ես դեմ չեմ, ես ինքս ներկայացնում ժողովրդավարություն կուսակցություն բայց հաշվի առնելով հարևան երկրների տենդենսը եւ ունենալով այդ ինֆորմացիան, որ այդ մարդիկ կոնկրետ զենք են առնում, ու առել է մեծ չափերով։ Բնական է դա մузեի համար չեն առնելու։ Էս է փաստը։ Եթե առնում են, ապա պետքա դու երկու համապատասխան վերլուծություններ անես ու սկսես համապատասխան քայլեր անելու։ Ի վերջո մի օր պետք է լուծվի այս հակամարտությունը թե ոչ, եւ եթե այո, ապա երբ եւ ինչպես։ Արդյոք այն պետք է հիմա արվի, թե թողնվի գալիք սերունդներին։ Արդյոք մենք ենք հակամարտության մեջ ապրում, թե հակամարտությունն է մեր մեջ։ Այս բոլոր հարցերը քննարկվեցին առանց կարծիքների լուրջ բախումների։ Կարծիքները կիսվեցին միայն այն ժամանակ, երբ խոսք գնաց եկող սերունդների դաստիարակության խնդրի ու նաեւ հայրենասիրության ընկալումների մասին։ Արդյոք պետք է խաղաղության նախապատրաստել սերունդը, թե պատերազմի ազգային ժողովի նախկին Արքային падգամավոր Աշոտ Սարգսյանը համոզված է, որ հայ ժողովրդի ողբերգությունը հենց պատերազմներին համահրանքով վերաբերվելու մեջ է կայանում, եւ խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, քան թվում է։ Այս հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն այն ժամանակ, երբ հակամարտության բոլոր կողմերը հասկանան, որ պատերազմն ըստ էության գործարք է, որի արդյունքում շահույթ են ստանում այլ երկրներ։ Եթե մենք այդ գիտակցությամբ եւ մեր ճշնամի կամ հակամարտով ինչպես ընդունված է ասել պետություն Ադրբեջանը ունենան նման գիտակցությունը, որ իրենք իրոք գործարքի կողմերին են նպաստում, նրանց շահույթ ստանալու եւ մնացած։ Այդ դեպքում հնարավոր է ինչ որ, բայց եթե այսօր բոլորս էլ գիտենք, նրանք մանկապարտեզներում, դպրոցներում ինչ են քարոզում, եւ մենք էլ հանգած մեր երեխաներին ռազմական հակուշ չհակցնենք, ընդհակառակը ես գտնում եմ, որ մեր դպրոցներում, անավանդ Արցախում դպրոցներում պետք է ստեղծել ռեգիոնալ ռազմակայաններ, վին պոլիգոններ ոնց որ ասում են, եւ երեխաները պետք է գնան սովորեն կրակել։ Ինչ վերաբերում է այն խնդրին, թե որքանով է այս հարցումն արտացոլում հակամարտող երկրներում արկա իրականությունը, ապա Գեգան Բաղդասարյանի խոսքով որևէ ապացույց տվյալների հավաստիությանը չկա։ Նրա խոսքով հարցազրույցները չեն տեսաձայնագրվել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախաձեռնությամբ 2 տարի առաջ մեկնարկել է քաղաքացիական լրագրություն չաշխատող կանանց համար ծրագիրը, որի մասնակից կանայք ամսական երկու անգամ կազմակերպվող տրեյնինգների միջոցով անցան 10 ամսվա ուսումնական դասընթաց։ Երեք Արմենիա հյուրանոցի կոնֆերենց սրահում ամփոփվեցին ծրագրի երկրորդ փուլի արդյունքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Քաղաքացիական լրագրություն չաշխատող կանանց համար նախագիծը գործում է այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն բավարար գիտելիքներ ինքնակատարելագործվելու ներքին մղում, հետևում են երկրի ու աշխարհի անցուդարձին, ունեն աշխատելու ցանկություն, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն աշխատում։ Նախագիծը փաստորեն հնարավորություն է երկրորդ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար։ Ծրագրի ղեկավար Գիգամ Բաղդասարյանի խոսքով Եթե մենք այսօր այս ցեղանի շուրջ մոտ 20 հոգի կամ նկատի ունեմ երկու խմբեր առաջին եւ երկրորդ, ասենք 20 երիտասարդ եւ 29 ովքեր ըստ ծրագրի չաշխատող կանանց համար ենք այս ամենը անում բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա դոգմա չէ, կամ մասնակի աշխատանքով են զբաղված լինում կանայք, կամ ծրագրի ընթացքում աշխատանքի են տեղավորում, ինչը խրախուսում է հենց ծրագրի ղեկավարության եւ մեր կազմակերպության կողմից։ Հուսով եմ, որ այս թիվը 20-30 կդառնա 30-40։ Ծրագրի ընթացքում Ստեփանակերտի մամուլի ակումբը նպաստել է տարբեր լրատվամիջոցների ու հաստատությունների հետ մասնակիցների կապերի ստեղծմանը, հանդիպումներ կազմակերպել հասարակական քաղաքական դաշտի երևելի դեմքերի հետ, ինչպես նաեւ խրախուսել ուսուցել է մտքերի փոխանակությունն ու բանավեճերը։ Լիանա Բաղդասարյանը երկրորդ փուլի մասնակիցներից է։ Ուրախ է, որ ընձեռվել է նման հնարավորություն, համոզված է, որ ստացած գիտելիքները դեռ կիրառելու է գործնականում։ Կարևորը է քեզ ճիշտ ցույց տաս, որովհետև երբևիցե չգիտես ինչպես կարող ես ինչ-որ սխալ թույլ տալ։ Չէ, դժվար։ Այո։ Իսկ Լիանա ջան, հետագայում դու քո ստացած գիտելիքները կիրառես զուտ գործնականում արդեն։ Կարծում եմ, որ այո, ուղղակի մի քիչ ժամանակ ապետ դրա համար, բայց ես շատ եմ ուզում, որպեսզի այդ գիտելիքները ինչ որ օգուտ բերեն մեր պետության, մեր ժողովրդին ավելի շուտ մեզ հասարակությանը, որպեսզի իրանք տեղեկացված լինեն ինչա կատարվում։ Նշենք, որ ինչպես անցած տարի, այս տարի նույնպես խմբի մասնակիցները ստացան դասընթացն անցնելու վկայագրեր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այսօր ազգային ժողովի 8-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստում Գախնիկ քվեարկությամբ նշանակվել են Արցախի հաշվիչ պալատի անդամ եւ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ նիստում օրակարգի հաստատումից հետո падգամավորները գախնի քվեարկությամբ միաձայն հավանություն են տվել հաշվեքննիչ պալատի անդամի առաջարկված միակ տեխնացուին, ով երկարամյա աշխատանքային փորձ ունի այդ բնակավարում։ Արդյունքները հրապարակել է հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ռոմելա Դադայանը։ Արցախի հանրապետության հաշվիչ պալատի անդամ ընտրվելու համար առաջարկվել է Շուշանի Կլավրինտի Հայրապետյանի տեխնացությունը։ Քվեարկությանը մասնակցել է 29 պատգամավոր, Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփա հաշվի չանձնախումբը բարձեց, անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկ չունենք, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. կողմ 27 դեմ չկա։ Գաղտնի քվեարկության արդյունքները միանշանակ չէին ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի դեպքում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գայանե Գրիգորյանի ներկայացմամբ պաշտոնի համար տեխնացու էր առաջադրվել Նարեկ Հովանիսյանը, ով մինչ այդ աշխատել է որպես դատավորի օգնական։ Քվեարկությանը մասնակցել է 29 падգամավոր։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվի չանցնախումբը բարձեց։ Քվեատուփում արկա է 29 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել մեկը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. կողմ 26, դեմ 2։ Գախնի քվեարկության արդյունքներով Աշոտ Ղուլյանը հրապարակեց ազգային ժողովի որոշումը Նարեկ Հովանիսյանին ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր նշանակելու մասին։ Նորանշանակ դատավորը պաշտոնն ընդունեց երկնակալությամբ։ Այնուհետև խորհրդարանը լսել եւ ի գիտություն է ընդունել համրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանի ներկայացրած 2019 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիրը։ Պատգամավոր Էրիկ Հարությունյանը հանձնաժողովի նախագահից հետաքրքրվել է ներտնային գազամիացման սարքավորումների սպասարկման վճարների, Արցախ գազի ու բաժանորդների միջև նոր պայմանագրերի հանրային հնչեղություն ստացած խնդրով ու սակագների վերանայման հնարավորությունների մասին։ Միջին տարեկան հաշվարկով այդ տեխնիկական սպասարկման ծառայության դիմաց մոտ 136 միլիոն դրամ է վճարվելու բնակչության կողմից։ Արդյոք սա գազի գների բարձրացում չէ եւ կարող է փոփոխության ենթարկվել այս որոշումը։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ պետնախարարը ձևավորել է մի գերատեսչական հանձնաժողով, որը ուսումնասիրում է ուսումնասիրության արդյունքները պատրաստելու դեպք կներկայացվի ձեզ եւ հանրությանը։ Ինչ վերաբերում է սակագների վերացման, ասեմ, որ դա զուտ տեխնիկական սպասարկման համար վճարել լրացիչ, որը սպառողը վճարելու է Արցագազ համանախագահ պատասխանատվության ընկերության կողմից կատարած աշխատանքների դիմաց։ Եթե այդ աշխատանքները չկատարի, ոչ մի դեպքում այդ վճարները չի գանձվելու։ Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացված սակագների հիմնավորվածությունը ստուգված է, ներկայացված թվերը ուրիշ էին, հանձնաժողովը հաստատել է ուրիշ սակագին։ Ռոմանյան, ինձ մոտ կա ծանություն, որ եթե չստորագրի պայմանագրերը դեկտեմբերի 1-ից գազը կանջատվի։ Դրա մասին ինչ կասեք։ Արցակգազը դիմել է հանձնաժողովին, որպեսզի երկարաձգվի այդ դեկտեմբերի 1 ժամկետը հանձնաժողովը քննարկում է դրա իրավական հիմնավորվածությունը եւ հնարավորության դեպքում իհարկե երկարաձգելու է։ Եթե դուք սակագների հիմնավորված ցանակասկածում է, խնդրեմ կարանք ուսումնասիրենք։ Ասեմ, որ համապատասխանեցված է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող սակագնի եւ դա հիմնականը միտված է անվտանգության ապահովմանը։ Այնուհետև падգամավորներն առաջին ընթերցմամբ հավանության են արժանացրել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրեց պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Որպես օրենք է ընդունվել էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխությունների ու լրացումների օրենքի նախագիծը ու դրան ուղեկցող օրինագծերի փաթեթը։ Օրենքի ընդունումը պայմանավորված է հանրապետությունում նոր այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացմամբ, ներկայացրել է կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Էներգախնայողության եւ վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանել էներգա էլեկտրամատակարման նոր տեսակ բաշխման ոլորտը Ընդունվել է նաև հարկային պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին օրենքի նախագիծ ուղեկցող օրինագծերով։ Օրվա երկրորդ կեսին օրակարգի համաձայն նիստը շարունակվել է կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացակարգով։ Ինչպիսի ծրագրեր են նախատեսված ուսուցիչների աշխատավարձերի տարակարգային բարձրացման համար։ Հարցը հնչել է ազգային ժողովի այսօր կայացած լիագումար նիստում կառավարության հետ падգամավորների հարց ու պատասխանի ընթացակարգում։ Կրկին լսենք Վան Նովիկովին։ Այդ մասին հարցրել է падգամավոր Գագիկ Բաղոնցը, նշելով, որ ժամանակին նման ծրագիր է առաջարկել կառավարությանը, որի արդյունքում վերապատրաստումների եւ տարակարգերի միջոցով կբարձրանա ուսուցիչների ընդհանուր թվի 10%-ի աշխատավարձը։ Հարցին պատասխանել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Ինչ վերաբերում է ուսուցիչների վարձատրության տարբերակված մոտեցմանը, ապա այդ հարցը քննարկվում է, այսօր դա արվում է տարակարգերի միջոցով, իսկ վերապատրաստման միջոցով բարձրացնել աշխատավարձը, այս հարցը առայժմ քննարկման բլում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ առաջարկած մեխանիզմը նախատեսում է ատեստավորման արդյունքում ուսուցիչների տարակարգի բարձրացում, ինչը ոչ մի ձև հակասության մեջ չի մտնի Հայաստանի քրթական դաշտի պարագայի հետ, եւ արդյունքում ասեմ, որ 10%-ի թիվը նախատեսում է 100-ից 120 միլիոն լրացիչ աշխատավարձի ֆոնդի ավելացում։ Տարակարգի բարձրացման համակարգը այսօր էլ գործում է, ուղղակի դրա արդյունավետության խնդիր կա։ Պատգամավոր Էրիկ Հարությունյանը մասնավորապես հետաքրքրվել է առաջնային շուկայից ձեռքբերվող բնակարանների համար տրամադրվող հիփոթեքային վարկավորման դեպքում եկամտային հարկի վերադարձի բացառմամբ երկրորդայինի դեպքում, հատկապես երբ ըստ պատգամավորի բնակչության մեծ մասը երկրորդայինից է բնակարան ձեռքբերում։ Հարցին պատասխանել է ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը։ Քանի որ մենք ունենք բնակարանային ֆոնդի թարմացման եւ բնակարանաշինության լուրջ խնդիր, դրա համար մենք այս հարցով հրախուսել ենք առաջնային շուկայից ձեր բերվող բնակարանների դիմաց եկամտային հարկի վերադարձը, իսկ երկրորդային շուկայի մասով մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք սուբսիդավորման, որը վերաբերվում է եւ առաջնային եւ երկրորդային շուկային։ Ներդրումային հիմնադրամի միջոցով կամ սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի միջոցով տարբեր տեսակի աջակցություններ տրամադրում է մեր քաղաքացիներին եւ այս նոր բնակարանաշինության ծրագիրը եւ հիպոթեկային վարկերի նոր պայմանները, որոնք որ հայտարարվել է կառավարության կողմից, այդտեղ եւս կան փոփոխություններ եւ կապված յուրաքանչյուր նոր ծնված երեխայի հետ նվազեցվելու է վարկառուի կողմից վճարվող տոկոսները, այսինքն պետության կողմից մասնակցությունը այդ վարկային պարտավորությունների մարմանը եւ նաեւ կանխավճարների հետ կապված ունենք փոփոխություններ, այսինքն այս երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող բնակարանների ծրագրի մասով եւս կան բավականին մեծ աջակցություն մեր քաղաքացիներին։ Պատգամավոր Ռոմելա Դադայանի հարցը վերաբերում էր փախստականների եւ բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային ապահովման խնդրին։ Կառավարության կողմից հարցին լիազորված էր պատասխանելու աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը բազմաթիվ ծրագրեր իրականացվել են, իրականացվում են եւ ես համոզված եմ, որ հետագայում էլ նոր ծրագրերներ կդրվեն եւ գործողները ավելի մատչելի, ավելի բարենպաստ պայմաններ կստեղծեն բոլոր կարիքավոր սոցիալական խմբերի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է բազմազավակ ընտանիքներին, ծրագրում ընդգրկելով նաեւ 5 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները, ինչ ծավալի լրացուցիչ բեռ է ստանձնել կառավարությունը եւ ինչ ջանքեր է գործադրվում այդ ծրագիրը ժամկետում եւ պատշաճ ձևով կատարելու։ Լրացուցիչ բեռ ամենայն դեպքում ինձ թվում է որ հնարավոր չի ստանձնել։ Ողջունելով Մայրաքաղաքի հանրակացարանային շենքերի վերակառուցման ծրագիրը ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանը հետաքրքրվել է դրա շարունակականությամբ եւ Ստեփանակերտի Թումանյան 121 հասցեում գտնվող նորակառույց շենքի մի մասի շահագործման չհանձնելու խնդրով։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը վստահեցրել է, որ հանրակացարանների վերակառուցումը շարունակվելու է։ Ստեփանակերտ քաղաքում կան մի շարք այդպիսի հանրակացարաններ, որտեղ արդեն պահանջված է դրանց վերակառուցումը բնակելի տների, դա արդեն օրախնդիր հարց է, կառավարությունը արդեն սկսել է այդ գործընթացը եւ ինձ թվում է, որ բարբերաբար այդ աշխատանքները շարունակվելու են եւ յուրաքանչյուր բնակելի շենքեր, եթե ճարտարապետական եւ քաղաքաշինական տեսանկյունից հնարավոր է վերակառուցել բնակարանների առանձին, այդ աշխատանքները կատարվելու է ըստ հերթականության։ Անդրադառնալով նորակառույց շենքի վերջնական շահագործման հանձնելու խնդրին, քաղաքշին նախարարը տեղեկացրել է, որ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, իսկ խնդիրների լուծման աշխատանքները բաժանվել են ըստ պատասխանատուների եւ 10 ժամկետում արդյունքներ են ակնկալում։ Պատգամավորները կառավարությանը հարցեր են ուղղել նաև բնապահպանական, ճանապարհաշինական, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի այսօրվա լիագումար նիստը եզրափակվել է Գագիկ Բաղունցի պատգամավորական հայտարարությամբ կրթության ոլորտի զարգացման անհրաժեշտության եւ այդ առումով արկա խնդիրների վերաբերյալ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այն ինչ տեղի ունենում Ադրբեջանում Ղարաբաղի եւ Հայաստանի քաղաքացիների հանդեպ, որոնք այս կամ այն պատճառներով հայտնվել են ադրբեջանական կողմում, ոչ այլ ինչ է, քան շաբաշ մարդասիրության եւ մարդկության դեմ։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վրա ճնշում գործադրելու փորձերը եւ այդ նպատակով գերիներին օգտագործելը։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները նախորդին հրապարակել էին Գերի Արսեն Բաղդասարյանի հետ հարցազրույցը։ Դավիթ Բաբայանը հիշեցրել է, որ բոլոր հիմնական միջազգային փաստաթղթերը խստորեն արգելում են գերի ընկած անձին հասարակության ուշադրության օբյեկտ դարձնել։ Եթե Ադրբեջանում իսկապես մտահոգված են տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման հարցերով, եթե նրանք իսկապես սահմանների երկայնքով հանգիստ իրավիճակ են ուզում, ինչու այդ դեպքում չեն ցանկանում հրաժարվել իրենց աբեկչական գործողություններից, հրաժարվում են միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմների ներդրումից որովհետև Ադրբեջանի իշխանություններն անգամ չեն մտածել հրաժարվել իրենց հայատյաց քաղաքականությունից եւ գլխավոր նպատակը, ինչպես եւ նախկինում, Արցախի պետականության ոչնչացումն է, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով մյուս ոչ պակաս կարևոր եւ մտահոգիչ հանգամանք է միջազգային հանրության լիարժեք пассивությունը։ Գերմանիայի կանցլերի նստավայրում կայացել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը։ Հայաստանը Գերմանիան դիտարկում է որպես քաղաքական եւ տնտեսական կարևոր գործընկեր ու բարեկամ երկիր։ Ողջունելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ շատ լավ հիշողություններ ունի Հայաստան կատարած իր վերջին այցից։ Նա նշել է, որ հատկապես տպավորված է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնով եւ այս պահին գերմանական կողմը քննարկում է համագործակցության հնարավորությունները։ Հայաստանը Գերմանիան դիտարկում է որպես քաղաքական եւ տնտեսական կարևոր գործընկեր ու բարեկամ երկիր, ասել է նախագահ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով երկու երկրները կարող են հաջողությամբ համագործակցել բարձր եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում, որտեղ Հայաստանն ունի մեծ ներուժ։ Մեր երկիրը կարող է հարթակ լինել տարբեր ստարտափների համար, ընդգծել է Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահն ու Գերմանիայի կանցլերը երկու բարեկամ ժողովրդների միջև Կապերի համապնդման տեսանկյունից կարևորել են նաև մշակութային ու գիտակրթական ոլորտներում ձևավորված բավականին արդյունավետ համագործակցության ընդլայնումը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային շրջաներում թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8 ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։